u kontekstu govora i komentara na dijelo Šerho Sunne od imama Barbaharija došli smo do 38. tačke gdje kaže imam rahmetullahi alaih وَلَا يَحِلُّ دَمُ إِمْرِ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَيَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ زان بعد إحصان أو مرتد بعد إيمان أو قتل نفس مؤمنة بغير حق فيقتل به وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة i nije dozvoljeno proliti krv muslimanu koji se doći la ilaha illallah i koji se doći da je Muhammed Allahu poslanik osim u jednom od tri slučaja čovjek koji počini blud nakon što je oženjen bio ili nakon što je oženjen ili otpadnik murted nakon imana ili onaj ko ubije čovjeka vjernika bez prava. U jednom od ova tri slučaja dozvoljeno je ubiti u islamskoj državi da se prolije krv muslimana. Mimo ova tri slučaja krv muslimana muslimanu je haram. Haram za zauvijek do sudnjega dana, kaže Imam Barbehari. Shodno hadithu Allahu poslanika sallallahu la yahillu damu imri muslimi, illa bi ihda thalath, a nije dozvoljeno proliti krv muslimanu osim u jednom od tri slučaja a thayyibu zani an nafsu bin nafs at tariku li dini al mufariku li jama'a. Tako kaže Allahu poslanika sallallahu ove tri kategorije koje su malo prije spomenuli, čovjek koji počinje bud ili žena, nakon što su oženjeni ili udati, bili nakon što stupili u brak, imali polni odnos, zatim glava za glavu, ubica koji namjerno, svjesno, kome njegova u, o, o, kome porodica ubijenog neće da halali, neće da oprosti krv i neće da pristane na krvarinu, on se isto tako kesasom, odmaznom ubija i otpadnik od vjere, etarik u al mufariq lil-jama'a. Koji čovjek ode iz Allaha subhanahu wa ta'ala vjere, sodno hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, men badda dinehu faqtuluhu. Ko promijeni vjeru islam, ubite ga. To je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao s te strane kad čovjek jezikom svojim posjedoči obratimo pažnju jezikom Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men qala la ilaha illallah." Odnosno men shahida la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Asama minni damuhu wa 'irduhu. Ko bude posjedočio, a šehada znači biva jezikom, ko kaže za sebe da je musliman, ko izgovori la ilaha illallah Muhammadu rasulullah, zabranjen biva njegov život, njegova krv i njegova šta? Čast illa bi haqq islam osim ga to pravda o u jednom od ova tri slučaja zahtijeva osim kada to pravda zahtijeva shodno tome čovjek mora imati ovakav jedan odnos prema svome bratu muslimanu da vodi računa pogotovo kada je u pitanju njegov, njegov život kao nešto kao nešto najsvetije kao nešto najsvetije dozvoljeno je, treba napomenuti, odnosno da imam vladar halifa u islamskoj državi, odnosno neko ko izvršava njegov zamjenik, kadija i tome slično, može u određenim situacijama i za druge, i za druge stvari kao tazir da odredi smrtnu kaznu. Razumijete? Može kao tazir, ne na način hadda, nego može ako se raširi previše neke određene stvari za koje nema šerijatske kazne, može imam da kaže, na primjer, u islamskoj državi za krijumčarenje droge, ko se uhvati ako je to zlo, ne može se drugačije suzbiti, raširi se i tako dalje, a dozvoljeno je da imam kaže onaj, da će se izvršiti smrtna kazna na krijum, onima koji dilaju drogu, na primjer. Ili vi znate da je ispravan stav, stav većini islamskih učenjaka, Shodno hadithu Allahu poslanika, smo se ima laju muslimu bi kafiri. Ne ubija se musliman za nevjernika. Da musliman u islamskoj državi ubije nevjernika, ispravan stav da se ne ubija. Ali zatvara se. Razumijete, zatvara se, ide u zatvor. Treba se kazniti na takav način kad je mu odredi onaj određen broj, znači godina da provede u zatvoru. Ali može, ako se to raširi, ako postane praksa, i ugrozi se, ugrozi, ugrozi se životi nemuslimana koji žive u islamskoj državi, dozvoljeno je tada islamskom vladaru da izvrši šta? Kesas. I da kaže, od danas ko bude posrnuo, nasrnuo, a prolije krv nemuslimanu, izvrši se smrtna kazna da se zaostavi taj belaj, Razumite, jer može biti štetno za muslimane, za ugljed islamske države, da se priča kako će nevjernik u drugoj zemlji unutar isto tako prihvatiti islam kad vidi takav fesad i takav nered. Jel razumijete? Samo smo naveli ova dva primjera na ovakav, na ovakav način. Sve mimo toga, braćo moja draga, krv muslimana, muslimanu je haram sve do sudnjega, do sudnjega dana. 39. tačka. وكل شيء مما يوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي والصور والقلم واللوحة ليس يفني شيء من هذا أبدا ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء فريق في الجنة وفريق في السعير ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا I sve što će propasti, sve će nestati, sve će biti uništeno što je Allah subhanu wa ta'ala odredio i stavio obavezu da propadne. Osim On je spomenuo sedam stvari. Imam Barbahar je spomenuo sedam stvari, dodat ćemo još jednu osmu stvar koju nije on spomenuo, a za koju postoji dokaz da neće nestati. Spomenut je džennet i džahannam. Znači, ove stvari imaju svoj početak. Allah je stvorio. Stvorenje su od Allaha subhanahu wa ta'ala, ali nemaju svoga kraja. Zato ćete malo naći, recimo, u dijelima koje možete čitati ili knjigama, naćete vi učenjaci kažu za džennet neće nestati, za džehennem i tako dalje. Ali da su poredane, to je korist ovakvih malih knjiga metnova od prvih generacija muslimana koji ste saželi. Sadaš, poredali ti stvari i onda ti zapamtiš da ima osam stvari koje neće nestati. I naučiš ih i gotovo rašistiš. I to je prednost Mekteba. Mekteba gdje on tebi poreda, na primjer, koji u Mekteba, on zna ruklove namaza, zna važibe namaza, zna šartove, zna mustahabe i on nauči. To je prednost kad uči čovjek metin, satate, sažito. Učenjak mu jedan sakupio i on ide tim pravcem. I ovo, kažem, odlika prvih knjiga koji su pisane. Odlika velikih učenjaka koji su malo govorili ili malo su napisali, ali ono što su napisali biva krupno, jer biva sažeto. Džennet i džehennem. Zatim arš. Zatim kursi. A kursi, kako je protumačen, jeste mjesto, tačno? Jeste Allah subhanu wa ta'ala. Duše, duše, pero, ploča, levuhil mahfuz, ploča, on je spomenuo ovih sedam stvari. I osma stvar jeste ova kost, repnjača, koja se nalazi na kraju kičme. Kako bi visao Allah poslanih sloj sebe, to neće istruhnuti. I to ne može, šta, istruhnuti, I iz toga će Allah subhanahu wa ta'ala ponovo stvoriti, šta? Tijela. Jer znamo da uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala kaže kullu šeyin halikun kullu šeyin halikun illa vajhe kullu šeyin halikun illa vajhe svaka stvar će nestati osim lica Allaha subhanahu wa ta'ala ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام samo će lice tvoga gospodara ostati sve što postoji mimo ovih osam stvari kažemo nestaće a onda će Allah subhanu wa ta'ala proživiti stvorenja na onome na čemu ih je usmrtio i pitaće ih pitaće ih što bude htio zatim skupina će u dženneta skupina u džahennem a nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala sva stvorenja koja Allah subhanahu wa ta'ala nije stvorio da ostanu će pretvoriti u šta? U prašinu. Znači Allah subhanahu wa ta'ala će proživiti životinje. Doći kasnije. Na primjer, koje neće ući u džennet. Koje neće ući u džennet. Nisu stvorene toga nisu stvorene da budu vječne, nego će i proživiti Allah subhanahu wa ta'ala na sunnjem danu, izvršće se kisas od mazda, čak da će ovca, kojoj je druga ovca okrnula rog, uzeti taj svoj hak. Potpuna, savršena pravednost Allah subhanahu wa ta'ala. A nakon toga, Allah će pretvoriti ih u prašinu. To je dan, to je trenutak kada će nevjernik وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا Kad će nevjernik reći kamo sreći da sam prašina bio. Htio da kaže kamo sreći da sam na dunjalku bio šta? Životinja, pa da Allah subhanahu wa ta'ala sada pretvori u prašinu. Kad bude vidio kako će Allah subhanahu wa ta'ala pred njegovim očima pretvoriti ono što nije Allah stvorio da ostane vječno, pretvoriti u prašinu. 40. tačka. Wal imanu bil qisasi yawm al qiyamati bayna al khalqi kullihim. بني آدم والسباء والهوام حتى للذرة من الذرة حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض لأهل الجنة وأهل النار ولأهل النار من أهل الجنة ولأهل الجنة بعضهم من بعض ولأهل النار بعضهم من بعض Obaveza je vjerovati u poravnanje, u kisas, između svih stvorenja na sudnjem danu. Između potomaka Adama a.s. Čitavog čovečanstva. Između divlji zvijeri. Između drugih životinja. Čak mrav će uzeti odmazdu i svoje pravo drugog mrava. Tako da će Allah subhanu wa ta'ala svačije pravo nadoknaditi u odnosu na drugoga. Da će pravo onome drugome u odnosu jeste na onome, na onoga komu je učinio nepravdu. Obratimo pažnju. Uzeće stanovnici dženneta svoj hak, svoje pravo od stanovnika džahnama. Uzeće stanovnici džahnama isto tako svoje pravo od stanovnika dženneta. Uzeće međusobno stanovnici dženneta svoje pravo, međusobno. Kao što će uzeti međusobno stanovnici džahnama svoje pravo, između se. Znači, sve četiri ove kategorije će uzeti pravo. Uzet će čovjek koji je od stanovnika dženneta, svoj hak od čovjeka nevjernika, od kršćanina, koji će ostati vječno u džahnemu, ali mu je možda učinio zulum neki, nepravdu, ukrao mu imetak, uvrijedio ga, moralno, ili krv mu prolio, bez prava. Uzet će stanovnik dženneta, svoj hak od stanovnika džahnama. Kao što će isto tako stanovnik džahnama uzeti svoje pravo od čovjeka vjernika od stanovnika džahneta. Pa ako se desilo, na primjer, da je čovjek bez prava, musliman, ubio čovjeka nevjernika, osljebenika na prvnog knjiga ili mušika, uzeti će taj mušik, uzeti će kršćanin svoj hak, svoje pravo. Poravnanje, braći moja drago, brate pažnje. Bez prava, ne govorimo o džihadu na Allahom subhanahu putu, jer znamo da ima koliko kategorija, između muslimana i sljedbenika knjige. Koliko ima kategorija? Koliko ima relacija? Ima zimnija koji živi u islamskoj državi, ima ugovor. Gdje mu se dozvoljava da živi, da ispovijeda svoju vjeru. To je zimnija, štićenik. I on plaća šta? Porez, džiziju. Ima drugi mustemin. Mustemin. Onaj čovjek od kršćana, na primjer, ili židova koji hoće da dođe iz neislamske države u islamsku državu, da mu se viza, na primjer, u ovom slučaju, i on isto tako ima svoj hak, svoje pravo, garantuje mu se sigurnost, daje mu se eman, zato se zove mu se eman, čovjeku je dat eman, ko sigurnost, da može da živi tu, odnosno da dođe u posjetu zijaret, da provede određeno vrijeme i tako dalje. Sve na ono kuranskom majetu u suri Tauba u in ahad min al-mushrikin istajaraka fajiru hatta yasma kalam Allah ako ti neko od mušrika ako ti neko od mušrika zatraži da dođe kod tebe u islamsku državu Medinu da čuje Allahu subhanahu wa govor da čuje Kur'an daj mu sigurnost i nakon toga ga sigurnog zdravog vrati ponovo dok ne izađe iz svoje granice iz svoje države zatim muahid treća kategorija jeste čovjek koji ima ugovor sa tobom živi u svojoj državi, ne živi kod tebe, ali narod kojem on pripada ima ugovor s tobom na napadanju, ima primjer s tobom. Sve ove kategorije, ako bi se desilo da musliman prolije krv čovjeku ovakvom, vraćamo na draga, to je bespravno. Na sudnjem danu taj čovjek će uzeti svoj hak. Uzeo si mu i metak, ukrao si mu. Ušao mu u prodavnicu, drži čovjek prodavnicu. A? ukrao si mu, na sudnjem danu će biti poravnanje, bez odrećenu u džahnem. Bez odrećenu u džahnem. Svatate li? Tako da, obratite pažnju na učinjencu. Uzet će međusobno, poravnaće račune sa nulici džaneta, jedni sa drugim. Bez odrećenu su u džanetu. Ali mora doći poravnanje, do poravnanja. Zato postoje razlike. Mora se zaslužiti da budeš u velikim stepenovima, ali zbog hakova, dok se da drugim ljudima ovo ono, dok se poravnaš, Dok se otkupiš, stičeš možda na niži stepen. Ako ne budeš, dovolj imao dobri dijel, natovarit će se od drugog stanovnika džerneta, natovarit će se na tvoja leđa. Ako ne bude i to moglo, podmirit se, zaslužiš, ideš u džahannam. Pazite, braću, poravnanje, kisas. To je akida muslimana, kao što će se međusobno obračunati i poravnati svoje račune stanovnici džahannama, bez obzira što će u džahannama, ali razlika postoji u stepenovima džahannama. Razlika postoji u stepenovima džehennema i neće, neće čovjek napustiti obračun dok ne bude položio račun dok se ne bude položio račun na ovakav, na ovakav način. 41. tačka. wa wa wa ikhlasu al-amali rida bi qada'i sabr wa لله ala hukmi الله wal iman wal iman bi aqdari والإيمان kulliha khayriha wa sharriha وشرها wa murriha Obaveza je, braćo moja draga, da čovjek iskreno radi djelo radi Allaha. Da bude zadovoljan sa odredbom Allaha. Da bude saburljiv, strpljiv na šerijatskom propisu od Allaha i na njegovoj odredbi. I da vjeruje u odredbu Allaha, kader. U svaki kader bio dobar, bio loš. Bio ti sladak, prijatan ili ti bio gorak. Kao što znate, Allah neće primiti dijelo koje ne bude iskreno od njega, s odnog hadithi kod si, men nami da amela nešake fihi ma'i gajri, teraktu huva širke Kaže Allah subhanu ta'ala, ane agna širakani širk, ja sam neovisan od drugim božanstvima koji vi meni pridružujete. Allah je neovisan, ko bude uradio neko djelo i u tom djelu pridruži nekoga drugoga sa Allahom subhanahu ta'ala Allah ostavi njega i njegovo djelo. Mora čovjek biti zadovoljan. Kažu učinjaci, zadovoljstvo sa odredom Allah subhanahu ta'ala je mustahab, pohvalno. Jer to su stepenovi. Obaveze vađib je sabur. Ali osjeti da čovjek osjeti zadovoljstvo, to je mustahab. I tu se ljudi nadmeću. Ne može svako osjetiti zadovoljstvo u srcu da bude zadovoljan na takav način. Allah iskuša čovjeka uzme mu dijete. Obaveza je da se strpi u srcu. Da se strpi u srcu i da ne pomisli o Allahu ružno. Da ne izgubi nadu Allahu subhanu wa ta'ala milost. Da ne progovori na jezikom ružne riječi. Da ne uradi svojim rukama, nogama, nešto što Allah subhanahu wa ta'ala dozvoljava, što upućuje da nije zadovoljan sa Allahom odredbom. To je obaveza, to je vađiv. Lejse minna men šeqal džujub. Kada Allah poslanik sallam nije od nas onaj ko cijepa odjeću oko vrata, ko čupa sa sebe odjeću zbog loše, odnosno teške odredbe, ne može da podnese čovjek. Pođe da čupa kosu, da čupa sa sebe odjeću plać koji ne prelazi granicu je dozvoljen Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je plakao čak je pohvalan da čovjek pusti suzu čak je pohvalan jer kaže Allahu poslanik men la yerham la yurham e, men la yurham la yerham samo men la yerham la yurham ko ne bude se smilovao neće mu biti smilovano povod ovog hadisa je kada je, mu je sin preselio Ibrahim na rukama Tada je pustio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem suzu, pa su pitali ashabi za riti Allahu poslanice, pa rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jest. Ko ne bude se smilovao, neće ni njemu se Allah smilovati. Tako da pustiti suzu je pohvalno. Pohvalno, jer to upućuje da je čovjek, da mu se srce smekšalo, da žali, ali neće ništa da kaže što će razljutiti Allah subhanahu wa ta'ala. Tako da kažu učenjaci, redla je pohvalan i ljudi se razlikuju. Imate ljude zaista koji osjeti zadovoljstvo. Srce mu se smiri. Imate učenjaka, kad čitate siru, biografiju učenjaka, koji kad mu se desi, obraduje se. Doslovno obraduje se. Ne da priželjkuje, ne. Ali kad mu se desi, zadovoljan je i osjeća užitak. Jer zna da Allah subhanahu wa ta'ala ga voli da je to dokaz ljubavi prema Allah subhanahu wa ta'ala. Sada hadith Allahu poslanika sa sallam, ašeddu nasi bala'in al anbiya, thumma salihun, thumma lamthal fal amthal, yubtala rajul ala qadri dinihi. Najviše ljudi će biti iskušavani ko? Poslanici, zatim dobri ljudi, zatim njima slični. Čovjek biva iskušavan s odnosu ovom imanu. Tako da će naći čudne stvari, čudne priče, čudne događaje. Dođe čovjeku, obavesti ga za dijete mu preselu. On se nasmije osmijeni se i bude zadovoljan i zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala. Tako da zadovoljstvo po pitanju odredbe Allaha subhanahu wa ta'ala je mustahab, a sabur biva vađib na odredbi Allaha subhanahu wa ta'ala. Što se tiče kadara, odredbi Allaha azze wa ona podrazumijeva četiri stvari. Da vjeruješ u Allahu subhanu wa ta'ala apsolutno znanje. Da Allah subhanahu wa ta'ala je sve svojim znanjem obuhvatio. Svaku stvar. Da Allah subhanahu wa ta'ala od uvijek zna, opisan je svojstvom znanja. Znači sve zna. Drugo, da vjeruješ da Allah subhanahu wa ta'ala je sve zapisao. Da nema ni jedne stvari kada je stvorio pero, rekao je peru, šta? Piši piši. Pa je prvo pitalo šta će pisat, pa mu Allah subhanahu wa ta'ala pisao, naredio sve. Sve. Sodno hadithu Allahu poslanika, sa svojim kitebe Allahu me kadiru l-halaiq, qabla nehluka samavati wal ard bi hamsina al fesene, wa kjane aršuhu ala l-ma. Allah subhanahu wa ta'ala je zapisao kader, sudbinu svih stvari, 50.000 godina prije nego što je stvorio nebesa i zemlje. A arš je bio iznad vode. I postoji rasprava, ako Bog da spomenut ćemo kasnije, postoji rasprava među islamskim učenjacima šta je starije. Šta je prije Allah subhanahu wa stvorio? Da li? Pero ili? Ha? Arš. Jest. I sve Allah subhanahu wa zapisao u levhi. Na poloči koja je čuvana. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَكُلَّ شَيْنَ حَصَيْنَاهُ فِي إِمَامِ مُبِينِ Sve smo, sve smo obuhvatili, zapisali u imam mu fesiri su protumačili da je to knjiga, ploča u jasnoj na jasnoj ploči. Sve. Sve Allah subhanahu wa ta'ala zapisao. Treća stvar koja podrazumija vjerovanju kader jeste Allahova subhanahu wa ta'ala volja da sve što god se dešava, sve što god biva, biva sa Allahom subhanu wa ta'ala voljom. Ništa ne može izaći iz volje Allaha subhanu wa ta'ala. Sve. Vuma teša'une illa inša Allah. I vi ništa ne možete tijeti osim što Allah bude subhanu wa ta'ala htio. Sve. Sve. Četvrta stvar, vjerovanje u Allahu subhanu wa ta'ala stvaranje, al-halku wal-iđad. Da Allah subhanu wa ta'ala sve stvorio sve stvorio 42. tačka wal iman bima qala Allah qad alima Allah mal ibadu amilun wa ila ma hum sairun لا يخرجون من علم الله ولا يكون في الأراضين والسماوات إلا ما علم الله تعالى وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا خالق مع الله عز وجل Obaveza je vjerovati u sve ono što je Allah subhanu wa ta'ala rekao. Obaveza je vjerovati da Allah subhanu wa ta'ala sve zna o svojim robovima. Šta će oni raditi? Šta radi i šta će raditi? To na dunjaluku. I gdje će je završiti? Allah subhanu wa ta'ala sve zna ko će u džennet, ko će u džennet. Ko ilahum? Sa irun. Gdje će završiti? Niko ne izlazi iz znanja Allaha subhanahu wa ta'ala. I ništa se ne može desiti na nebesima i na zemlji bez znanja Allaha i zato znaj da ono što te zadesilo nije te moglo mimojići, a ono što te mimojišlo nije te moglo zadesiti i nema stvoritelja pored Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, fatul gajbi, la ja'lamuha illa Allah. Kod njega se nalaze ključevi gajba. Ne zna i niko osim Allah subhanahu wa ta'ala. Sve Allah azze wa jel zna pa kada su pitali ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa o tome kada su saznali da uzviše Allah subhanahu wa ta'ala je odredio i zapisao i da Allah subhanahu wa ta'ala zna ko će u džennet i ko će u džehennem upisali su ja Rasulallah liman amel Allahu poslaniće Zašto onda? Čemu onda da radimo? Zašto djelo? Pa rekao Allah u poslanih svema, ja melu, radite. Pa kullu mu jeserun, lima hule kale. Svakom je olakšano ono zašto ga Allah subhanahu ta'ala stvorio. Jer Allah azze u ođelo olakša čovjeku od stanovnika dženneta, koji će u džennetu olakša mu puteve do dženneta. Kao što lakša Allah subhanahu wa ta'ala puteve čovjeku koji će ući u džehennem. Olakša mu, počini mu uzroke. I neće Allah subhanu wa ta'ala odvesti čovjeka u zablodu tek nakon dok on ne poželi zabludu. Falemme zavu, e zav Allahu kulubevom. Kad su oni poželjeli da odu, kad su oni htjeli da odu sa pravog puta, Allah subhanu wa ta'ala odu sa pravog puta. A Allah azze ođel ti je dao slobodnu volju. Nije ti Allah prisilio. Nije ti Allah niti Allah naredio, čak ti naredio da ideš putem dobra. Pojasio ti preko poslanika šta je dobro, šta je zlo. Dao ti slobodnu volju. Imaš pravo izbora. I ne može se čovjek pravdati kaderom. Ali Allah zna ko će u džennet, ko će u džennet. Allah je to zapisao. Allah subhanu subhanahu ta'ala odredio. I sve se dešava sa njegovom voljom. Sve se dešava sa njegovom voljom. A je li te Allah prisilio? A? Nije. Femen šaje fel ju'min, vomen šaje fel jekfur. Ko će nek vjeruje, ko će nek ne vjeruje. Imaš slobodnu volju. I neće Allah kazniti narod dok ne bude uspostavio nad njim argumente, dok ne bude poslao poslanike, voma kun nam azibina, hata ne ba'ase rasula. Neće u nijednog naroda, nijedan narod neće mu uništiti dok ne budemo poslali poslanik. Poslanik. I ne voli Allah kufr. I voli iman. I ne voli Allah griješenje, voli pokornost. Ali je li te prisilio Allah da griješiš? Ne. Jel ti naredio da griješiš? Ne. Čak ti zabranio da griješ. Ovo je svatanje ehlu sunnata wal džemaa po pitanju čega? Kadara. Kadara. Tako da niko se neće moći opravljati sa time da kaže ušao je u džahannam da je bio prisiljen zbog toga što je Allah subhanu wa ta'ala šta? Odredio. Allah jeste zapisao, Allah jeste odredio, Allah jeste to obuhvatio svojim znanjem. Zna, zna, gdje ćeš ti, gdje ćemo ja i svako od nas. I naredio ti da radiš dobro, a da ostaviš zlo. I čvrsta akida koja se mora naći kod čovjeka da ono što te zadesilo mo, nije moglo mimo ići. Braćo, ko bude svati ovu stvar, razrahat će se na dunjalogu. Ovo je tajna. Tajna. Rahatluka na dunjaluku. Da čovjek zna što te je zadesilo, nije te moglo mimo ići. Nije. A što te je mimo išlo, nikako te nije moglo zadesiti. Gotovo. Zato, braćo, o nekim stvarima koje će doći za dan, za mjesec, za godinu, nemoj da džabe trošiš vrijeme, nemoj da si kiraš, razrahiti se. Ništa ne možeš promijeniti. Ništa ne možeš promijeniti. Nemoj da trošiš vrijeme za sutra. Kao što kaže šeha Ajdel Karni, jeomuk summa jeomuk. Živi dan za dan, to je tvoj dan. Učenjaci, kada bi osvanuli, imali za taj dan šta da jedu i bili zdravi, smatrali su da su najsrećniji ljudi na svijetu. Ne kažemo da nemaš na faku za mjesec dana i da se ne brineš o poslu, ne, ne govorimo o tome. Govorimo ti o duševnom stanju, kako ćeš se razrahetiti. Jer ne znaš taj zaloga koji imaš danas, hoćeš ga pojesti. Zašto razmišljaš? Za sutra, šta sutra? Satatel. Rahatul. Na takav način čovjek doživljava u srcu. Ako si zdrav ujutro, osvanuo, imaš šta da jedeš, uživaj. Uživaj. I živi za taj dan, vidiš što možeš dobro uraditi u tome danu. 43. tačka. Vod tekbiru ala dženaiz. على الجنائز أربعون أربع ها يس ني أربعة أربعون تكبير التكبير سود نصفي والتك... ها والتكبيرات كذي جنسكي رود rod, بقى مورا بيتي biti u مشكي رود كيف Kako četiri žene. Kako? Pa kako ćeš reći četiri tekbira? Tek, tekbirat. Kako će biti? Erba'u tekbiratin. Ti mi da sam ja rekao 40, jel? Ne, ne, ja sam rekao erba'u. Kondaš. Wa huve qavlu مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء وهكذا قال رسول الله صلى الله alaihi wasallam četiri tekbira po pitanju dženaze namaza četiri se tekbira donose u dženaze namaza i ovo je stav Malika ibn Enesa Sufjana Theurija Hasana ibn Saliha i Ahmed ibn Hanbala i općenito islamskih učenjaka faqiha. I ovako je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Došao hadis koga bilježi imam Bukharija u svom sahihu koji govori o dženazi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem Najashi da je poslanik sallallahu alejhi pozvao ashabe da izađu i klanjaju svome bratu Najashi koji umro kao musliman da mu klanjaju dženazu, pa je klanjao Allahu poslanik sallallahu alejhi dženazu sa četiri tekbira. Došle su druge predaje da je poslanik sallallahu klanjao i sa pet tekbira, i sa šest tekbira, i sa sedam tekbira. Vjerodostojne predaje, vjerodostojne predaje. Kaže jedan dio učenjaka, to je bilo shodno vrijednosti ashaba. Jer je znao Alija radi Allahu ta'ala anhu klanjati dženazu učesnicima bedra kasnije sa sedam tekbira. Kao da je to bio fik Ali ibn Abi Taliba. Međutim, kažu učenjaci, to je bilo u prvo vrijeme Islama, a onda kasnije kao da se ummet složio oko četiri tekbira i to je postala ustavljena praksa. Međutim, upitno je reći na takav neki način da je to bilo prvo vrijeme, jer je to bilo i kasnije među ashabima poznato, tako da nema zapreke ako bi se klanjala dženaza i sa pet i više tekbira i više tekbira a činjenica je da je ovo stav većine većine islamskih islamskih učenjaka 44. tačka wal imanu bi anna ma kulli qatratin malakun yanzilu min as-sama'i hatta yada'aha haythu amarahu Allahu azza wa jalla i vjerujemo da sa svakom kapi kiše biva jedan melek, melek koji spušta tu kap kiše sa nebesa sve dok je ne bude stavio na ono mjesto koje Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Ova predaja je došla od Hakima ibn Kutaybe, Hasan al-Basrija, gdje znamo da je opunomećen melek Mikail za spuštanje kiše, u čemu se nalazi život za ljudska tijela i za životinje. I tri su glavna meleka, glavna meleka, najodabranija meleka, Džibril ili Džebrail, Mikail i Israfil. Gdje Allah subhanu, gdje Allah poslanih sallallahu sallam u početnoj dobi prilikom noćnog namaza uzimao za posredništvo rububijet Allaha subhanu wa ta'ala nad ova tri meleka. Nije, da mojde pogledaj shvatite, nije uzimao Allah u poslanih ili sebe, šta, posredništvo meleke. Nego, molio Allaha subhanu wa ta'ala Allahumma, Rabbe Jebraile wa Mikaile wa Israfile Allahu, gospodaru Gibrila, Mikaila i Israfila, što učenjaci uzimaju kao dokaz da su ovo najodobreniji meleki, a mudrost spajanja ova tri meleka jeste šta? Spomnili smo to. A? Šta je zedničko za ova tri meleka? Ne Zašto je Allah poslanik sve spojio sva tri zajedno? Šta je zajedničko između Džibrila i Mikaila i Israfila? Život. Život. Zajedničko im je život, jer u spuštanju kiše, sad smo malo prije rekli, nalazi se život za tijelo, ne može živjeti bez vode. Allah subhanahu ta'ala je svezao taj propis i zakon da tvoje tijelo ne može da živi bez vode i Mikail je zadužen da spušta kišu u kojoj se nalazi život za tijela. Israfil je zadužen za puhanje, gdje nakon puhanja jeste Allah subhanahu wa ta'ala će vratiti duše, vraća se duše, u njegovom puhanju je sa Allahom subhanahu wa ta'ala naredbom i dozvolom život za tijela, ponovo nakon smrti. A u spuštanju objave Džibrila nalazi se život zašto? Za ljudska srca, za ljudske duše. Tako da se ove zajedničko se, e, za sve tri ova meleka jeste život. Život i zato se nalazi u pročelju u svijetu Meleka. 45. tačka Wal imanu bi enne Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hine kelleme ehle al qalib jevme bedr ej mušikin kanu jesma'une kelame Obaveza je vjerovati da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam na dan kada se obraćao mušicima koji su bačeni u bunar na bedru da su ga u tom trenutku mušici čuli da su ga u tom trenutku mušici čuli ovaj hadith je vjerodostaj nalazi se u muslimom sahihu u muslimom sahihu gdje Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam dozivao ja Eba Džahru ibn Hišam dozvao je Abu Džehla ibn Hišama, dozvao je Umeji ibn Halefa, dozivao je Šejbe ibn Rabija, poimenično, i rekao ime, هل وجدت ما وعده وعدكم الله حقا وإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا jeste li našli ono što vam je vaš gospodar obećao jer ja sam našao ono što je meni moj gospodar obećao meni Allah obećao pobjedu Da nas protiv vas ja sam dobio da će nam Allah pomoći, a? jer prije same bitke na Bedru, Allah subhanahu wa ta'ala mu obećao ili karavanu, ili pobjedu. Prije nego što je počela bitka na Bedru, Allah subhanahu wa ta'ala mu objavio u suri, koje suri je? Al-Anfal, وَإِذْ يَعِدَكُمُ اللَّهُ إِحْدَ طَائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ شَوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ kada je Allah subhanahu wa ta'ala obećao jedno dvije stvari, a vi ste volili onu koja je lakša, bez borbe, koja? Volili su karavanu, pa kada je izmakla karavana, ostala je pobjeda. Ostala je pobjeda. Pa je ubita Omer radi Allahu ta'ala anu, Ja Rasulallah, kejfe tu kellimu, ale vsame la arwaha fiha. Kako govoriš tijelima u kojima nema duša, kako se obraćaš tijelima, čak su bili na suncu, još su počeli sušiti, gdje su bili bačeni, jer tu je propis na takav način, bez ikakve počasti, bili bačeni u bunar koji se nalazio tu na bedru, pa je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao ma entum bi esma minkum ma akulu ma entu bijesma minhu ma akol. Vi, a, ne čujete ništa bolje od njih. Što ja govorim? Ništa vi bolje ne čujete, kako vi čujete, tako i ne čuju. Walakin la yujibun. Ali ne mogu odgovoriti. To je razlika između vas i njih. Ne možete? Ne možete? Ne mogu oni da odgovore. Tako da je, braćo moja draga, obrate pažnju. Osnova da čovjek kad umre ne čuje ništa. Osnova je da me jiti ne čuje. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ Ne možeš ti dozvati one koji su u kaburovima. Ne možeš ih dozvati. Znači, oni ne čuju. Oni ne čuju. Sve predaje koje su došle po pitanju da umrle osobe bivaju obovještene o svojoj rodbini, pa ako urade dobro, da se obraduju, pa ako uradi njihova rodbina koja ostala je za njih, loše, da se ražaloste, I tome slično, te predaje nisu vjerodostojne, daif. Neki od njih su slabe. Osim nekoliko situacija koje su došle vjerodostojnim e, hadisima Allahu poslanika sa selem, poput ove situacije koja je specifična bila za Allahu poslanika sa selem i slučaj mušrika na bedru. Razumite? Ili da mejit čuje odlazak ljudi sa dženazi. Hadis je vjerodostojan. I mi vjerujemo u to da svaki mejit kad bude spušten u kabur, čuje toput koraka ljudi koji odlaze sa njegove dženaze. Kao što je Allah u poslanih sallam izuzeo isto tako, kad im se nazove selam, kaže Allah u poslanih sallam da biva vraći na čovjeku duša, da, šta? Odgovori na selam. Da odgovori na selam. To je naša akida. Mimo ovih izuzetaka koje spomenuti, U vjerodostim hadisima mi kažemo, shodno kuranskim ajetima, da oni nikakve veze nemaju s dunjalukom, ne čuju ništa i ne mogu odgovoriti, gotovo, shodno kuranskom ajetu, amin wa rahim ila jeum ju ba'athun. Ispred njih se nalazi barzah, do sudnjega dana, gotovo, nema nikakve više veze. Pregrada sa ovim dunjalukom, nikakvog kontakta nema ju sa dunjalukom. 46. tačka, والإيمان بأن الرجل إذا مرض آجره الله على مرضه والشهيد يأجره الله تعالى على شهادته I vjerujemo da čovjek kad biva bolestan, Allah subhanahu wa ta'ala će ga nagraditi za njegovu bolest. I šehid, Allah će ga nagraditi za njegovu šehadet, za njegovu pogibiju na Allahu subhanahu wa ta'ala putu. Kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala, braćo moja draga, Lejse bi emanijikum, wala bi emaniji ehlil kitab. Men ja'mal su en juzebi. Nije po vašim tvrdnjama, niti po tvrdnjama sljedbenika knjige. Ko bude uradio bilo kakvo zlo. Općenito, bilo veliko, bilo malo, došlo je neodređeno. Biće shodno tome nagrađeno. Ovaj kuranski ajet je objavljen povodom tvrdnja židova da su oni na pravom putu, da će oni samo ući u džennet, kao što kažu, وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم govori da neće ući u džennet osim ko je kršćanin kršćani kažu ući u džennet samo kršćani židovi kažu opet samo će ući židovi Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, to su puste njihove želje. To su snovi samo mašte. Nikakve nema veze s realnošću. Kažu, wa qalu, Len temese na naru illa ajame ma'dudat. Neće nas pržiti vatra osim nekoliko dana. Pa su počeli govoriti muslimani. Naš poslanik je bolji od vaših poslanika. Oni su govorili, naš poslanik je bolji od vaših poslanika. Kažu mi smo prvi. I naša knjiga je bolja od vaše knjige, jer je prva, prije došla vaše knjige. A muslimani su govorili, naša knjiga je bolja, jer došla je posljednja i došla je kao pečet, i derogirala je stavila vaše van snage. I mi vjerujemo u sve knjige, a po našoj radnjama. Pa Allah subhanahu ta'ala objavio kuranski aj sura Nisa, nije nikako vi, dakle su vaše želje, nikako su želje sljedbenika knjige, ko bude uradio loše, on će ga vidjeti. Bilo koje loše djelo. I onda Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo Bela men esna veđehe u lillahi vohu muhsin. Ko bude svoje lice okrenuo, predao, bude musliman i bude radio dobro djelo, njegova nagrada kod Allah subhanahu wa ta'ala. Musliman, musliman, braćo moja draga, ko bude, on će dobiti nagradu. Pa kada je ovaj kuranski ajet objavljen, došao je Ebu Bekr Allahom poslaniku s.a.v. i rekao, ja Rasul Allah, wa kejfe neđatu, ba'de hadil ajet. Kako ćemo se spasiti nakon ovoga ajeta? Kao da je Ebu pomislio kako, kad i najmanji zlo koje čovjek uradi, bit će kažen za njega. Ovo je primjer da Allah poslanje zlo je selenem je znao komentarisati Kur'an. Pojasniti određena svatanja koja nisu bila onakva kako trebaju da budu. Kao što je Allah poslanik zlo je selenem objasnio ashabima njihov strah od kur'anskog ajeta inne širke uh, u vidjanju uh, e, zuluma. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Je se prepali isto tako ashab Allahu poslanik se pojasnio. Pa je u ovom slučaju rekao Allahu poslanik Abu Bekr. Ja Abu Bekr, alasta tamrad Abu Bekr. Zar ne bivaš bolestan? Zbog ovoga su spomenuli ovu predaju. Zar ne bivaš bolestan? Alasta tahzan? Zar ne tuguješ? Ele se tansob, zar ne imaš raznih problema i iskušenja? To je, to je to, zato ćeš biti, šta? Nagrađen. Tačno je, za svaku stvar koju čovjek uradi loše, odgovarat će pred Allahom subhanu wa ta'ala, ali gdje je vamo čišćenje grijeha? Zbog svake nevolje, zbog svake tuge, zbog svake bolesti, da nećete ni trn ubosti, a da nećeš imati zato oprost od Allah subhanahu wa ta'ala grijeha, grijeha. Poznat slučaj na samrtoj posljedi, kada je bio pitan Allah u poslanih sa sveman, Ja Rasul Allah, a inneke tu ak, Allah u poslanih, ti to boli, što te boli? Pa rekao Allah u poslanih sa sveman, inni la u'aku, ker rađulejni minkum. Moja bolest je duplo veća, duplo veća, kao dva čovjeka od vas. Jeste. Duplo veći u bolest, poslanik sallallahu alejhi ve sveman imao, od običnog, od običnog čovjeka. Tako da, shodno iskušenju i belaju, čovjek se čisti, čisti od grija i sve je to čišćenje, sve je to čišćenje na takav, na takav način. I šehid, Allah subhanahu ta'ala će ga nagraditi za njegov šehadet, Allah subhanahu ta'ala će mu oprostiti grije, Allah subhanahu ta'ala će mu oprostiti grije sve osim duga, prije nego što padne krv na zemlju, kao što nas je obavistio Allah poslanik sallallahu imaće pravo da se zauzime, zauzme za 70 članova svoje porodice, bit će zaštićen i sačuvan od čega? Kaburske kazne, jer kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kefa bi barekati sujuf fauqa ra'si fitne. Dovoljno mu je, dovoljno mu je to što će što mu je sjevao sjevala sablja iznad glave, dovoljno mu je to fitne? Jeste pitanja, pitanja? Meleka Munkera i Nakira. Tamam. Samo ili mogu Ovaj, a za onoga u porbi na mor, da se njema oprašta dug. Dešla predaja za njega, jeste se oprašta dug. Ima čak učenja kako i kažu da s odno veličini ja čini stepeni, stepeni šehida, da može se desiti da Allah subhanu dala na sudnjem danu, ako je ostao dužan nekome, da Allah umilostivljava i da mu daje tom koje, kome on dužan. Da mu daje dobra djela, daje, daje, sve dok ne kaže ja halalim. Da ga, jeste razumijem? Šehidu, šehida koja ste nekome dužan. Može se desiti da Allah subhanu ta'ala na sudnjem danu, na sudnjem danu, ovome, kome je šehid dužan, daje dobra djela, stavlja mu a, na vagu, sve dok on ne bude i na kraju zadovoljno rekao ja halalim. Može se desiti Ima učenje koji kažu i to, mada hadis Allahog poslanika sa osvijem je jasan i to upućuje da čovjek mora voditi računa po pitanju duga. I od, je siguran na kraju kreva i sve da bude tako, odakle znaš da će baš ti biti i da ćeš imati stepen takav šahat i tako dalje i tako dalje. 47. tačka wal imanu bi enne latfale atfala idha asabahum še'un fi dari dunya ya'lamun wa dhalika enne bakr ibn Abdul Bahab qal la ya'lamun وكذب okedeb. I obaveza je vjerovati da djeca, kad ih nešto zadesi na dunjaluku, boluju, da ih to boli. A zato što Bekr ibn Uht Abdul Wahab je rekao da oni to ne osjećaju, ali je slagao. Tako kaže Mamar Bahari. Pazite, imaju neke stvari koje su čudne, koje su, pojave ovaj čovjek jedan od novotara koji je tvrdio da djeca ne, ne osjećaju bol da djeca prije puno djeca ne osjećaju bol pogotovo dok su mala razumijete tako došao počeo da priča pa imam brevari odgovorio i rekao da je to laž da to nije tačno sada tako da kaže to što on govorio je laž slago je nije tačno 48. tačka واعلم أنه لا يدخل لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله ولا يعذب, ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر, بقدر ذنوبه ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم له لهم لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له والله له الخلق والأمر والخلق, والخلق خلقه والدار داره لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولا يقال لما وكيف ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه Braćo, obratite pažnju na ovu tačku jer je vezana za, nepra, za pravdu i za nepravdu. Znaj da neće niko ući u džennet osim sa Allahom subhanu wa ta'ala milošću. Niti će ikoga Allah kazniti, osim onoliko koliko je zaslužio svojim grijesima, koliko, koliko je veličina njegovih grijeha. I kada bi Allah kaznio stanovnike nebesa i zemlje, dobre i loše, on bi ih kaznio bez nepravde, bez da to bude nepravda prema njima. I nije dozvoljeno da se kaže Allahu da je nepravedan. Jer Nepravedan je onaj koji uzme ono što nije njegovo. A Allahu pripada stvorenje i naredba. Sva stvorenja su njegova stvorenja. Sve što postoji znači njegovo. Jer Allah žen kaže La yuselu amma wa hum yusalun. Allah Allah niko ne može da pita niti, a? Ne može niko da pita ono što on radi. A oni bivaju pitani. I ne pita se i ne kaže se zašto i kako, jer niko ne može da uđe između Allaha i njegovih stvorenja. Obratimo pažnju o čemu se ovdje radi. Znači, akida ehli sunnata wal džemaa jeste da niko neće ući u džennet zbog toga što je zaslužio džennet. Pa kada bi upitan Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, pa zar niti Allahu poslaniće, kaže nija osim što će Allah subhanahu wa ta'ala uvesti svojom milošću U odnosu na Allahove blagodati, koliko je Allah subhanahu wa ta'ala obasuo nas sa svojim blagodatima, svoje robove, niko ne može za svojim dijelima zaslužiti šta? Džennet. Možda ne bi mogli samo odužiti se svojim ibadetom za blagodat vida. Sve tvog ibadeta što imaš u toku svog života, možda nije dovoljno za samo jednu Allahu subhanu ta'ala blagodat. A gdje su ostale blagodati? Ali dijela su uzrok. Dijela su uzrok Zato je Allah poslanik rekao radite Jer šta Allah subhanahu wa ta'ala kaže? وَنُودُ أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ I bit će stanovnici dženneta dozvani, neko će ih dozvat. To je taj, tilkumul, to upućuje na veličinu u arapskom jeziku. Znači to je uzvišeni, a to je taj džennet koga ste naslijedili, koga ste dobili u nasljeđe, bima kuntum tamelun. Ba se zove se babir u arapskom jeziku, iz razloga, zbog onoga što ste radili, zbog vašeg namaza, zbog vašeg posta, zbog vašeg hađa, zbog vaših dobrih dijela, dobročinjstva prema roditeljima, zbog i zbog i zbog. Pogledajte. Ali, da čovjek kaže da je zaslužio da je zaslužio braću moja draga jedno Allah smo dao blagodat ne može da odradi sa svojim ibadetom da se oduži Allah subhanahu wa ta'ala a kamoli, kamoli nešto, nešto drugo a s druge strane Allah subhanahu wa ta'ala ako nekoga kazni kaznit će ga shodno njegovim grijesima pravedno pravedno neće Allah subhanahu wa ta'ala učiniti nepravdu. E, suprotno doga, po pitanju ulaska u džennet, suprotno doga, ovoga mu muatezile. Oni kažu da je to pravo, hak čovjeka vjernika. Da je to pravo, pravo čovjek vjernik, to je njegovo pravo da uđe u džennet. Što nije, nije tačno. A pitanje sada, koje kaže, koje je spomenuto ovdje, da se ne kaže Allahu subhanu wa ta'ala da je nepravedan. Jer nepravedan onaj, nepravedan je onaj ko uzme ono što nije njegovo. Ovako definišu džebrije, ovako definišu ešarije, ovako definišu pojam nepravde džehmi. Allah subhanu wa ta'ala jeste zabranio sebi nepravdu. Ja ibadi, inni harramtu al-zulme ala nefsi, ođa'altuhu bejnekum harrama, fela te O moji robovi, ja sam vam zabranio ja sam zabranio sebi nepravdu i učinio sam nepravdu zabranjenu među vama znači da Allah subhanu wa ta'ala je sebi zabranio ali je moćan mogao je da bude nepravedan, ili tako? Jer nema svrhe da sebi zabrani nešto što nije u stanju to učiniti. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala sebi zabranio nepravdu. Da bude nepravedan. E sada, sada, Ehlu sunna wal džema'a kaže, nepravedno bi bilo, nepravedno je bi, bi bilo nešto, kada bi se natovarilo na čovjeka ono što nije on uradio. Kada bi moje grije natovarilo na tebe. Jel razumijete? Ili kad ti ne bi dato bilo pravo, ti si zaslužio nešto, a tvoje ti pravo se ne da. To je nepravda. Džebrije kažu ne. Nepravedno je kad neko nešto uradi što nije u njegovoj vlasti, što nije u njegovom posjedu. A s obzirom da smo mi u njegovom posjedu, Allah subhanahu wa ta'ala može da kazni i poslanike, može Allah i da kazni poslanike, ne bi bio šta? Kod njih nepravedan. I se razumijeli? Ehlu sunne wal džemaa kaže ne. Ne. Pravednost je, nepravednost bi bila da natovariš na čovjeka nečiji tuđi grije, što nije on uradio. To je nepravda. I nepravda je da mu ne daš njegovo pravo koje on zaslužio. I Allah subhanahu wa ta'ala je čist od nepravde. Nepravde jer neće natovariti tuđi grijeh na tebe i neće ti ošteti tvoje pravo na sudnjem danu. Razumite li? I ne kažu na ovakav način, ne kažu na ovakav način po pitanju onoga što je Allahu, Allahu subhanu dao vlast. Jest, sve u njegove vlasti. Sve u njegove vlasti. I Allah subhanu dao radi što hoće. Ali neće učiniti nepravdu. Tako da imam berbehari u ovoj rečenici, pogledajte, da Allah subhanu wa ta'ala E, odnosno da je zulum nepravda da čovjek uzme ono što nije njegovo on se složio sa džebrijama jel svadate i učenjaci napominju ovu jednu znači omašku omašku jer svakom se zna desiti da čovjek bilo on, znači iznehate ili nesvjesno ili nije uopće nekada svjestan kad piše neke stvari ili spomene da se možda ne potrefi ili da se da ne kaže nešto pogrešno. Ovo je braćan samo primjer da nema niko bezgriješan. Svatate li? Znači nema niko bezgriješan. I da svakom ćete naći uvijek neku grešku osim poslaniku sallallahu alaihi wa sallam od ljudi. Jel, razumijete? I su sve napominju i kažu složio se sa džebrijama na ovakav način. A imam od ehlu sunnata u Ovo samo čovjeku treba biti primjer, primjer kako Niko nema bezgriješan, svakom se može desiti omaška i nemoj čovjeka hvatati za riječ koji možda nije bio ni sjestan, ni uopće želio da kaže na takav način. Sada to. Čovjek čita u knjigu, piše da odgovori džebrijama, da odgovori, a u određenom meseli nesvjesno možda padne i složi se sa njima. Jel razumijete, ne razumijete? Tamamo.